บุ๊กทูสี่สิบหกบนมือยสาบนมือยสาในดิสโกเทกเอ่อช่องสาน nhảy เอ่อช่องสาน nhảy ที่นั่งนี้ว่างไหมครับ chỗ này còn trống không chỗ này còn trống không ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับ tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không เชิญครับ xin mời xin mời คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับ bạn thấy nhạc thế nào bạn thấy nhạc thế nào เสียงดังไปนิดครับ hơi ồn quá hơi ồn quá แต่วงดนตรีเล่นดีมากครับ nhưng ban nhạc chơi rất hay nhưng ban nhạc chơi rất hay คุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ bạn có hay tới đây không bạn có hay tới đây không ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกครับ không lần này là lần đầu không lần này là lần đầu ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ tôi chưa bao giờ ở đây tôi chưa bao giờ ở đây คุณอยากเต้นรำไหมครับ bạn có nhảy không bạn có nhảy không อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ có thể tí nữa có thể tí nữa ผมเต้นไม่เก่งครับ tôi nhảy không giỏi tôi nhảy không giỏi ง่ายมากเลยครับ cái này dễ lắm cái này dễ lắm ผมจะแสดงให้คุณดู tôi chỉ cho bạn tôi chỉ cho bạn ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าครับ Không, hôm khác đi. Không, hôm khác đi. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ Bạn đang đợi ai à? Bạn đang đợi ai à? ใช่ครับ รอแฟนอยู่ Phải, bạn trai của tôi. Phải, bạn trai của tôi. เขามาแล้วครับ ở đằng sau kia anh ấy đến kìa ở đằng sau kia anh ấy đến kìa